і втомить гострий біль перерізав йому груди на рівні серця. Навіть не міг зрозуміти, звідки він починався з лівої чи з правої половини грудей. Може, тому що серце не боліло ніколи. Хотів знову сісти. Але вогняний ніж ударив у спину знизу вгору, застряв під лівою лопаткою. Його обсипало жаром і той жар в одну мить висмоктав силу. В очах спалахнув червоний вогонь, який то розгорявся, то пригасав, доки не спалахував знову. Здавалося, хтось то викручує, то вкручує лампу. Він стиснув зуби, зібрався на силі і отступив крок від столу, повалився на канапу. Загайдалася стеля і попливла кудись. На очі повезла важка чорна повсть. Він не міг її стягнути, хоч почував, що вона страшенно заважає. Усвідомлював, що сталося щось страшне. З усіх сил намагався не піддатися паніці. Треба б когось покликати. Але як добутися до дверей? Лівий бік грудей неначе скувало панцирем і перекособочило його всього, перекрутило і не спадав жар, а очі заливав піт. А потім ніби почав опускатися кудись униз разом з канапою. І коли згори пролунало голос, не зразу впізнав його. Там ваш чайник і далі злякано швидке «Ой, божечки. По цьому ой упізнав сусідку. Коли приїхала швидка допомога, зрозумів усе. Пульсу не чути, пробився у свідомість жіночий голос. Тиск нуль, вже інший теж жіночий. Кінець рівний чоловічий. У нього вистачило сил з'єднати їх в одну. Він розплющив очі я ще не вмер. Коліть, чорти вас забирай. Низенький натоптуваний лікар з бородавкою під носом глянув на нього здивовано і видавалося осудливо. Мовляв, хто краще знає ми спеціалісти чи ти, дилетант. Але захапався, почав розчіпати чемоданчик. Розкрийте рот. Візьміть це під язик, шприц, шукайте вену. Лідо, кардіологічну бригаду. У вас є телефон? Останній до сусідки. У коридорі, на тумбочці, сказав він. Не розмовляйте, не ворушіться, заплющте очі. А сопіти лікарю можна? Відчув, що йому потепліло в ногах, але біль у грудях не проходив почав переміщатися кудись вище, і знову перед очима стали червоні кола. І тоді зненацька зринула пісня. Спочатку вони лунали поруч. Голос медичної сестри з коридора, яка називала адресу, його адресу, і пісня. А потім голос медичної сестри пропав, а пісня набрала сили хоч і пливла, неначе з туману, мов би її несло вітром понад рікою, і той вітер ворушив зелену травичку, і жовті квіточки кульбаби, і листочок подорожника. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька, тут вона впала, до землі припала, і щось радісне, щемне, обпалене сльозами забриніло в грудях. Ніколи раніше він не почував його і не пам'ятав цієї пісеньки, бо тільки тиждень ходив у дитячий садок. А тоді мати чомусь забрала його звідти. А йому там дуже сподобалося у колишній поповій хаті, за якою великий великий сад з широкою галявиною посередині, у сусідського дворища, де, мабуть, навмисне проламали тим у сад закочуються жовті пухнасті клубочки, а з-за тину лунає закличний тривожний голос квочки.